Antroji kronikų knyga. Devintas skyrius. Šebos karalienė, išgirdusi apie Saliamoną ir norėdama jį išmėginti sunkiais klausimais, atvyko į Jeruzalę su labai didelė palyda ir kupranugariais nešančiais kvepalus, gausybę aukso ir brangiųjų akmenų. Atėjusi pas Saliamoną, ji kalbėjosi su juo apie viską, kas buvo jos širdyje. Saliamonas atsakė jai į visus klausimus. Nebuvo nieko, ko Saliamonas nebūtų galėjęs jai atsakyti. Šebos karalienė, pamačiusi Saliamono išminti ir namus, kuriuos jis pasistatė, jo stalo valgius, tarnų būstus, patarnautojų laikyseną bei apdarus, vyno pilstytojus bei jų apdarus, įėjimą į viešpaties namus, nebegalėjo susilaikyti ir tarė karaliui, visa, ką girdėjau savo krašte apie tavo darbus ir išminti, yra tiesa. Aš netikėjau žodžiais, kol netvykau ir savo akimis nepamačiau. Iš tikrųjų, ne pusės apie tavo išmintį man nebuvo papasakota. Tu pranoksti tai, ką apie tave girdėjau. Laimingi tavo žmonės ir laimingi tavo tarnai, kurie nuolat yra priešais tave ir girdi tavo išmintį. Palaimintas viešpats, tavo dievas, kuris pamėgo tave ir pasodino į savo sostą, kad būtum viešpaties savo dievo karaliumi. Kadangi Dievas myli Izraelį ir nori jį išlaikyti per amžius, jis padarė tave jų karaliumi teismui ir teisingumui vykdyti. Šebos karalienė padovanojo karaliui 120 talentų aukso labai daug kvepalų ir brangiųjų akmenų. Nebuvo kitų tokių kvepalų, kokius Šebos karalienė padovanojo karaliui Saliamonui. Hiramo ir Saliamono tarnai pargabeno aukso iš Ofyro, raudonmedžio ir brangiųjų akmenų. Iš raudonmedžio buvo padaryti laiptai viešpaties namams, psalteriai ir arfos giesmininkams, Anksčiau tokių niekas nebuvo matęs judo žemėje. Karalius Saliamonas davė Šebos karalieniai viską, ko ji norėjo ir prašė. Jis jai dovanojo daugiau, negu ji jam atgabeno. Po to ji su savo palida grįžo į savo kraštą. Auksas, kurį kas metai atgabendavo Saliamonui, svėrė 666 talentus, neskaičiuojant to, ką atgabendavo karaliui Saliamonui prekybininkai ir keliaujantieji pirkliai, Arabijos karaliai ir krašto valdytojai. Karalius Saliamonas padarė 200 didžiųjų skydų iš kalto aukso, sunaudodamas kiekvienam skydui po 600 šekelių aukso ir 300 mažųjų skydų iškalto aukso, sunaudodamas vienam po 300 šekelių aukso. Karalius juos sudėjo Libano miško namuose. Karalius padarė didžiulį sostą iš dramblio kaulo ir padengė jį grinų auksu. Sostas turėjo šešis laiptus ir auksinį pakojį. Abiejose sosto pusėse buvo atramos rankoms, du liūtai stovėjo šalia tų atramų. Be to, dvylika liūtų stovėjo ant šešių laiptų po vieną iš abiejų pusių. Nieko panašaus nebuvo padaryta jokioje karalystėje. Visi karaliaus Saliamono gerimieji indai ir Libano miško namų indai buvo grino aukso. Nieko nebuvo iš sidabro, nes Saliamono laikais jis neturėjo vertėjas. Karaliaus laivai plaukiojo į Taršišą kartu su Hiramo tarnais. Kas trejus metus taršišo laivai grįždavo su auksu, sidabru, dramblio kaulu beždžionėmis ir povais. Karalius Saliamonas pranoko visus žemės karalius savo turtais ir išmintimi. Visi žemės karaliai siekia išvysti Saliamoną, norėdami išgirsti jo išmintį, kurią Dievas buvo įdėjęs į jo širdį. Kiekvienas atgabendavo jam dovanų, sidabrinių ir auksinių daiktų, rūbų, ginklų, kvepalų, žirgų ir mulų. Taip buvo kasmet. Saliamonas turėjo 4000 pastatų žirgams bei kovos vežimams ir 12 tūkstančių raitelių, kuriuos jis paskirstė kovos vežimų miestuose ir pas save Jeruzalėje. Jis buvo valdovas visų karalių nuo upės iki Filistinų krašto ir Egipto sienos. Karalius padarė, kad sidabro Jeruzalėje buvo kaip akmenų, o kedrų tiek, kiek figmedžių, kurie gausiai auga slėniuose. Saliamonas pirkdavo žirgų iš Egipto ir kitų šalių, Kiti Saliamono darbai nuo pradžios iki galo yra surašyti pranašo Natano knygoje, Ahijos iš Šilojo pranašystėje ir regėtojo Jedojo regėjimuose apie Nebato sūnų Jeroboamą. Saliamonas karaliavo Jeruzalėje visam Izraeliui 40 metų. Saliamonas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas savo tėvo Dovido mieste. Jo sūnus Rehabeamas pradėjo karaliauti vietoj jo.